Urriak egita bostean, hasiko da donostian, eh, amabos guardia zibilen aurkako epaiketa igor portu eta matin sarasola lesakako bizilagunak torturatzea leporatzen diete. Telefonoaren eh, beste aldean, zaini errekondo dugu lesakako bizilagun arratsaldean zaini. Bai, arratsaldean. Bueno, gaur, prentza horrekoa eman duzue, eh, eta, bueno, lehenik eta behin eh, kontatu pixka bat eh, nortzuk egon zarete prentzaurreko horretan eta zein izan den e, egin du zuen e, salaketa. Bai, bueno, ba, prentzaurrekoan bildu gara Igor Portxu eta Matin Zabazularen zenideak, eskualdeko bertze presoen zenideak, eskualdean torturatuak izan garen herritarrak, eta baita zenbait alkate eta autetxi ere. Aha. Hor, eh, bai. bai, eh, salaketa zin izan den eh, salaketa nagusia. Bai, bueno, ba, batez ere, lehen, bueno, lehen oroitu dugu, ba, egun haietan gertatu zena, ba, nola igor eta makina atxilotu eta biharamunerako e, igor donostiako ospitalean zen, e, ba, tortura zantzu e, nabarmenekin eta zauri larriekin, eta eh, ba, nola e, ez den gertaera isolatu bat, nola ez den tortura kasu isolatu bat, e, Euskal Herrian azken hogeta marrurteotan, zazpimila lagun izan baikara Espainiar eh, komisaldegietan e, eh, torturatuak, eta bueno, oroitu dugu nola garaia hartan egun haietan e, ba, herrian e, salaketak e, torturaren kontrako e, agerpen desberdinak izan ziren e, udala, udalaren parte hartzea e, eta hartutako mm, bueno, mm, kompromisoak edo izan ziren eta dei egin dugu batez ere ba, torturaren kontra kanpoan e, agertzera. Hmm. Zaine, eh, aipatu duzu, azken urte guzti hauetan, eh, azken hogeita urte hauetan, zazpi mila herritar, eh, euskal herritarrak tortura sufritu e, dituzuela, eta igual, kasu honetan, e, salbuespena da, bueno, ba, Igor Portu ospitalean amaitu zela, gero matinen argazkiak ikusteko aukera, izan genuela eta hor ba, argi garbi geratzen zean eh, torturak e, sufritu zituztela alata guztiz ere eh, estatuak hori ukatu egin du. Bai, bai. E, bai, egia da, kasu honetan honek duen bere izgarria hori dela, Euskal Herrian badire horrelako e, kasu zenbait, eta bere izgarria hori dute. Ba, nola baita ere, badaudela irudia, badaude mediku txostenak, eta nola baita horrek ematen dio argitasuna edo, edo agerian uzten du gertatua. Egia da, e, eunka milaka garela ba, ba nola baite jasoa ez, ez dagoen eta azkenean gure hitza beraienaren kontra gelditzen den. Edo zein kisadan ere ba, estatuaren berte bertze bueno, ba, erabi, erabili egiten du, estatuak ez du, ez du onartzen eta ez du onartu nahi, e, bueno, ba, inkomunikazio e, neurriak albidetzen duela egun horietan e, edo zer gautza gertatzea. Epaiketa honekin, e, bueno, ba, ikusten den e, impunitatean, sentitzen den impunitatearekin e, amaitzeko e, lehenengo pausua izan daitekela uste duzue? Eh? e, bai, e, nire ustez garrantzitsua da e, tortura kasua gertatzen direla ba, frogatzea horrek eh, horrek eh, agerian uzten duelako e, bueno, ba, ba ezinbertsekoa dela neurri zehatzak hartzea, ba inkomunikazio neurria ezabatzetik, ba da ba bertzelako atxiloaldian e, zaudeneko e, aldian ba neurri neurri zehatzak hartzea hartzea, horrelako neurriak e, ez direla garrantzitsuak bakarrik, direla ezinbertsekoak e, prozesori atxiloaldia e, baldintza duinetan eta berme berme garantia horiekin gertatzen dela ziurtatzeko. Orban, E, eh, hori da lehenengo urratsa. Lehenengo urratsa e, estatuak e, ez dezan izan e, hori, ba ez berdara zerraten dena karta blanka, e, ez dezan izan e, aukerarik nahi duena egiteko eta nahi duen hori gero babesteko. Horregatik, e, horregatik uste dugu ba, ba garrantzitsua dela Donostiako epaitegian e, izanen den epaiketa. Mm-hmm. Ez dakit, eh, herria epaiketa honen aurrean, eh, bueno, edo epaiketa hau nola hartu duen, eh, jendeak zer hitz egiten du kaleetatik, Bueno, ba, bi urte eta erdi joan dire, eta ba, jendeak aditxutakoan, ba, berra paikete izanen dira, eta donostian afera horrekin, ba, torturen gaiarekin, ba, ba uste dut den denek oroitzen ditugula berriz ere urtarri jarretako egunak ez? Ba, herrian ere gogorrak izan zirelako. Ba, albistea Igorre eh, Ospitaleta eramina zena, baino Guardia Zibilaren jazarpena herrian, eh bueno, ba, herriak oroitzen du aiz presente ditu egun haiek eta eta orduan, bueno, ba, epaiketa izanen dela eta ba, ba Uste dut ez dela inor em, jakin gabe eta horretan ba, bueno, ba nola baite eh, alde batean edo bertzean jarri denik hori asteko, Eta gero, ba, bueno, ba, herrian jendeak ba, galdetzen du nola izango da, ze, ze bueno, ekarri, etorriko dire, bueno, ba, behiak nahi ditu gauza, gauza zehatzak. Eta horren aintzina, bueno, ba, ba, herrian, herriari begira, hori bortzean, e, bat deitu dugu, e, ba, informatzeko eta hortaz aparte e, bai herri mailan e, eragileak bai udal mailan ba utetxi eta eta alkateak bai eta bai aratagoko bai gure eskualdetik eh, aratagoko e, eragileak ba sindikatuak eta ba, parte hartu nahi dute eta agertu nahi dute erranez ba, ba ez ez daudela ba, tortura kasuak gertatzeko ba neurri zehatzak ez ez gertatzeko barkatu, ba neurri zehatzak hartu behar direla agertzeko. Orduan jendeak badaki oroitzen du, e, galdetzen du eta batez ere ateri nahi du kanpora ba, ba beraien babesa eskaintzeko igorreta makineri eta aldarrikatzeko ez adia gertatu. Hmm. Supatzen dute eh, zuen helburu bat dela ere, ba hori, ba jendea kalera ateratzea eta horretarako zenbait eh, deialdi prestatu dituzue, zintzuk dira horiek? Bai, ba, lenda biziko arrandizudan bezala oita bortzean izanen da epaiketa hasiko da, abiatuko da pentsatzen dugu orduan e, hori ba, epaiketaren lenda biziko eguna pasata gero ba, e, ba, kontatuko dugu ba, zerre nola hasi epaiketa eta eta bon hori ezagutuko dugu eta horrekin batera batzarraren ondotik izanen da lezakako platzen konzentrazio bat eta konzentrazio hori ba, deitu dute herriko eragile eta eragile desberdinek. E, urrengo deialdia izanen da hogeita zortzian, baina hau ja izanen da donostiako taitegiaren aintzinean, e, han izanen da elkarreteratze bat, eta eguerdiko amabietan. Eta lezakan, e, eparo bat deitua da, justuki ordu horretan eta hogeita marrean e, eh, hori Euskal Herri mailan e, deitua da manifestazioa donostian e, arratsaldeko bosterdietan torturarik ez lemakean. Hmm. Ba, supatzen dugu e, manifestazio nazional honetan e, Eh, lezakako herritarren eh, parte hartzea handia izango dala urrengo asteetan eh, zer, gertate, zer gertatzen den urrengo egunetan zer gertatzen den horren gainean ere egongo gara eta zaine ba, informazioa behar izan ez gero ba, berriz ere kontaktuan jarriko gara Bai, nahi duzen arte Bale, mila esker zaine Bai, zoi, egarte